nekad nepadodieties. Ja jūtat, ka jūsu meditācija nav pietiekami dziļa, nepadodieties. Mēs nevaram katru dienu baudīt izsmalcinātu maltīti, taču vienalga ēdam. Arī meditējot, mēs barojam dvēseli, savu iekšējo būtni. Un pat ja nespējam ikdienu pabarot dvēseli vislabākajā veidā, mums nav jāpārstāj to darīt – Labāk vismaz kaut kā pabarot dvēseli, nekā ļaut tai ciest badu. Tādēļ nekad nepadodieties, vienmēr centieties meditēt. Mums jāiemanto zemnieka pacietība. Zemnieks uzar lauku, apstrādā augsni un gaida, kad Dievs sūtīs lietu, lai sēkla varētu uzdīgt. Arī tiecības dzīvē mums ir jāmeditē un jājūt, ka Dieva svētība līst pār mums gluži kā lietus – Kad Dieva svētība savienojas ar mūsu piepūli, mēs varam meditēt labi visu laiku.